Tosbihim meni yo'limdan hijrat qilayman jon ona dinga bo'lay cihat bugun jihad qilib janggohlarda yig'laymag'insan can ana o'g'lim haqiqat yo'lida rabbi rizoligi uchun va o'zini qildi fido تصميغ مليون بالنجاة قائما جرأنا من غاب لايقا قلبك جيرات قلب جنقلتا يغلي مغنسا جرأنا oğlum hakikat yolda Rabbi ve Sadık için layı seni kıldı filan Ғәмкин булмеген сән оғлыңдың айрылғанға дүнияда Олуғ Рәббим жәм қылғысы бізні мәңгілік жәннәтті Ғәмкин булмеген сән мұһәм сахафелерінің yolida Дуа қылғын para şehitlikni izlemekte Gamkin bo'lmagin sen o'g'limdan ayrilganga dunyoda ulug' rabbim jam qilg'usi bizni mangulik jannatda Gamkin bo'lmagin sen muhim sahobalarning yo'lida duo qilgin şəhidlikni izləymədən Zaya ketməz şəhidlərdən hər tomçiləyən qanları Nusrat yəqindir ümmətə qəlbə fətihlər kəlgisi Kafir tağuta lakşdi haman yetib kelər ana Üstün bolarımız mümin bolsa haq Rabbimnin valisi Dua qılgın sen can ana Vatanlık mücahit oğlağa Müstehkem binalar kebi Sebler çözüp dur işığa Yer çişletip tağutlarını Üstün kılıp şeriatli Musulmalar arzu kılgan Hilafetni kur işığa Dost merdivenin سليما جهرا من غاب عن قلبه الجيران فنجمنا الرضا يغلي بيسا جهرا وقيق يغرى ربي الجنة في جنة انزلي قدري فدا غمج وميغ شمال غير الرضا